Osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe, zuberoko berri gure lankide eta lagun titikarrek alten eskutik, aiz, eh, egunon? Egunon urtzi eta oi hartzuarer. Zemuz, no? Ondo, ondo, laneko gogoa ez dakit badugun, baina ondo. Bueno, bintzat eh, ez, ez faltatzea, ez da? Laneko zehaz, ze, gauzak dauden bezalaxe. Obe, lana edukitzea. Bueno, lehenik e, eta behin, eh, bueno, e, eh, sehaskaren batzordearen ekimena. Bai, sehaska denek dakizuten bezala, ipagaldeko ikastolak kudeatzen dituen federazioa da, eta honek ikastolekin batea apustua egindu ahalmen urriko haurei eskolaratzeko ba, aukeran eskentzea hoita hamazortzi ume dira, e, ikastolaratuak direnak gisa horrez, baina horiek beren kursuen segitzeko noski behar dituzte laguntzaile bereziak, kasu hontan hemeretzi dira eta bederatzi hezitzaile badira ere bai, eta Frantziako eh, hezkunde nazionalak hamasei bere bizkar hartzen barin baditu gainontzekoak e, ikastolen edo askaren bizkar daude, orduan e, hortarako egin dira ekimenak, iparalde osoan eta suberoan ere mauleko azokan irakurtz mahaiak eta ezagiak izan dira beraz kasu behezi horien azaltzeko eta ba, baziren hanbat material salgai eh, diru ateratzeko eta horien bahuan kompakt disko bat non ere ba, halmen urriko haurek kantuak eskentzen zituzten eta laguntzaile bezala izan dituzte bai zebda talde famatuaren eh, kantariak eta mehar da integrazione batzorde horrek ehun mila euro eskuratu behar dituela aipatutako lan postu horieri segida baten emaiteko eta e, ahalmen urriko ume horien eskolaratzeko bideaen e, eskentzeko ere bai. Bueno, eta bestalde, zuberoko hiri e, aman komunitateak, eh, bueno, ba, diru laguntza nola bideratu aztertzen ira, ez? bai, krisia dela eta balin ba, baina baita ere xuberoan eh, suberoan edo zoin eh, ekintza kultural edo kirolezko e, prestatzen zen aldiguziz beti hiri aman komunitateari diru laguntzak eskatzen eta eskatuak ziren, beraz nunbait e, araudiak jarri dituzte laguntza hoien eskuratzeko alde batetik kirol ekimenek ez dute diru laguntzarik jasoko eta ez da ere e, bomberen kabuz funksionatzen diren pastor mural eta maskaradek, horiek etekinak egiten dituzte eta ez dute diru ituri arrazorik, eh, esanik izan da ere bai benefizio edo etekin egile diren e, kultur ekimenek ere ez dutela dirurik jasoko, baina bai nolazpait ba, e, hain fama ez duten edo bide beheziak horatzen dituzten kultur bidek izango dituztela diru laguntzak zeheinekoak eta beste hori ati ez da argitua izan. Mhm. Bueno, e, liburu eguna arrakastatxua? Bai, aurten eh, lehen edizioa zen, maulen eh, eta e, zea asto belarra deitzen den argitaletxe batek eta mauleko hiriak antolatzen zuen liburuaren eguna eta bereziki eben suberoan han hemenka idatziak eta plazaratuak diren lanak dira hor agertuak izan eta egia esan bueno, publiko polita bildu da eta hor agertu da pentsatu baino gehiago euskerazko lan bazela ere bai mintzaldiak ere eginik izan dira euskara Europako suberoan egina den eh, euskaraz suberoan egina den literatur munduari hortara e, jente da eta ba esan bezala e, pentsatu baino gehiago euskarazko libru agertzen da eta badu bere irakurlen artean arrakasta ere bai bide horrek eta pentsatzekoa da datorren urtean ere bigeren edizione bate eginek izanen dela beraz liburuaren eguna dela eta Mm Bueno, eta eriotza baten berri ere eman behar dugu, ezta? Bai, eh, ego aldean ere hori aipatua izan da, Dominika Etxart, niko rock edo rock musikalariaren aita, zendu da, irurageita hemeretzi urtetan, bueno, honek eh, bere biziguzia Parisen igandu eta erretiratu zelarik suberora etorri, e, eh, badakik hor plazaz plaza, ibili kantan eta bere suhia eta niko Etxart semearekin, akapela moduan kantu zibiltzen zen eta honek bere karpena egin du Euskal kantagitzari berezikiago siberoko abestiak bildu baititu eta gero ba jentearen eh, jakiterat emateko aukera e dio hor aipatutako plazaz plazako ekimenekin. Mm Bueno, eta Xiru, festivala, ezta? Bai, Xiru Festivala gotaine irabarnen iragaiten da urte guziz, hoita hiugeren edizioa izango da aurten, apirilaren hoita hamaretik, edo martxuaren hoita hamaretik eta e, apirilaren bata arte iraungo du, lema, eh, eh, aukeratua izan den lema etzirelakoz bat deitua da eta hor eh, omendu nahi dira eh, kultur edo sormenaren bidez nolazpait aure egin dituenek eh, garai latzeri izan dadin frankismo garaiako eh, ez dokamairu eh, e, zea... Eh, eh, nora esan ezake hori eh, eh, talde kulturala edo artista komenduz enaute txamendi eben iparaldeko kantagintzan ibili izan dena bena baita ere Joseba Sarri naindia india hori izanen dira horratuak baita ere eh, kartzeletan idatzik izan diren hitzak edo kantuak ere taula da tuik izanen eh, dira, amanzir edo kabilia populuaren eh, egoera eh, aipatua izanen da, emakumeek ere bai e, mundu untan kulturaen bidez egiten duten ekarpena ere bai eginek izanen da, eta beti bezala, baheri bazkari, antzerki, ipuin kontaketa, pelota partida eta musika, kantu, hori kultur arloko ekspresio ezberdinak erabiliak izanen dira, beraz ez zirela bakoz bat siru hoita hirugeren edizio honen eta azpimaratzeko. Ba, titik arrekalt, ezkerrik asko, beste astebetez betez arrera egitegatik, izan ondo eta hurrengo arte. Esan bezala, izan ondo zuek ere bai. Eh.